บรรยายคำลาฝากต่อลมแฝงสูงนะว่าคูเอว่าก็ตายจากเธอคน ฟ้าไปหอมตาที่จอกเนาบนป่าสายมันนะพี่เอ้ยพี่ถือว่าสัตว์นี่นานกว่าได้ความเพียงสจาลัแต่มันป่าถือสมเด่นจึงโคตรยังงงหลวนนะ ความคุนโคมในค้าบนี้ ว่าขอหอบเอานี้ไปวันเคืนยุโรปมอยพี่เอ้ยพี่รักผู้รู้สุดหัวใจลงไล่เส้นด้วยปากลิ้นน้ำมือนั่นแม่น้ำตาลาก่อนเด้อ gian chuông nga si loan đồn phốn lá kín chung phục bạc bao pi chơi tàu có mùi buổi si lá u em nàm na tháng ơi si cây keng có mà kén lá ăn mong tàu bạc là không à โบกศิลาจากบางชีกูศิลาเจ้าหนาวศิลาเผือนนวมขอบังขึ้นตอนนะอยากน้ำตาไหลบาหยดลงหินยุกนีน้องนะชีกูรู้ วอยากนามหมายศาตว์ต่อต่อไปนะขอว่าเดียวเอาไหมคำเงินหนึ่งผูกงาใหม่เยียกเงินหนึ่งมาพันคองนะพอดีเลยช่วงจันทร์จงหิดเมืองเมืองป่าอ้วอำค้างก็เลยมียานนะตายค่าเออเออ สูงปัตนาเฮ็ดอ้วนหน้าทองโนตายจอยนะแม่นบอกกินนั่นละนานเนี่ยนะสานนะพา เปื่อนเอื้อนก่อยก้าวสาวประเด็นหลันบองได้เรียบเรียงหอกคำว่าอมนะ ถือเป็นบทละคนตอบเข้าน้ำตาจึงเรื่องเอาให้ตืดหดต่อเนื่องนิทานคมว่าปากเขา นาบแต่ว่านาเจ้าตัดสินผูกข้อตายคนทั้งหลายเลยสุกันตาดังกສเสียงฟ้าสัวเวลาพอหลายมือข่าคนลูกก็หดบ้า มตัวนากคนกายนะผัวรู้สากเรื่องน้องเจ้าหลดมองเศร้าเงาหรือใจโอ้ว่าว่าหน้าไยตาสินเทียงบอดอย่างอย่างเด่นโนที่ได้ฟังคำจาบอกพี่ใช่แต่วันนั้น ที่ยังจดจำมัน ضميرا تلوم โอ้ยสาวผนังสนใจยพันออกจากบ้านพอทุนกันเล็ดบ่ไหวหากที่เหตุบ่ได้ ถ้าฟังไปประสาผ่องเสียห้องโหสุดเซลตาดังก็เสียงฟ้งเมืองใดไปบ่มาเหลืออีกดินตุมนา เมืองใดไปบ่มาดอกเอ้นั่นละโอ้ นางบอกพี่ยังเป็นแฟนนว่าขอตายคิดเนียนคันใดหวามพุทธล้าง โอว่าก่อนนำล่างตัดสินใจเพียงว่าอย่างยังเด่นโนที่เป็นใจพ่อตัวต้องเก่งต้นดอกหันกาเมืองใดไปว่ามาหรืออีกดินสมนา น้งพัดไปอ้อยกะมันโอ้ย ไปอยู่บนสวรรค์ บนวิมันสันเก่าบนความเต่าสิบมบอดฝนดินโนตะบึงขี้อายสิคนไปตามวนน้องเสือกันว่ตายเป็นผีบ่อยู่ย่องคงมัน มาด้วยกันไปด้วยกัน การตัวตายไผสิว่าเส้นตัวไผสิคอยเราเอือนเนินทาตัวนะกันสั้างตาโอ้ อังปะพูดตาเอาน้ำตาเป็นความคิดโอ้เปียงออกมาคือความกุมว่าแล้วใบเอาดับกาจากพุดตาเล้วกัดกาวโอ้ยใส่บ่หูดอกดังแล้วประัวลลมหน่อยสิคอยขาดฉันเจ้าของ ดาบอันนี้บางเคยต้องและเคยบาดผิวไปเพียงใจเป็นอาวุธ ให้หมู่มันหนักกว่ายาน อีกบ่โดนบ่นอนก็เสียได้ทำร้ายตัวเลยเจ็บปวดเลย ข้าเจ้านายของตนผู้ที่หากยิ่งลำเสมอด่านดังหน่วยตาเออเจ้าปุ่นวังดับกาจนยกโทษเอาหดเสียเอาเอาก้มตูปัดโทษระเบียวนี้กว่าจะมีกันจองตอบกันบัตเตอร์ s i ป p a k o ล o k nohai s i k o r a ตันพระคุณ เกิดสัต์ใดมาเกิดเป็นโลกพ่ออีกเดือชาตินี้และชาติหน้าสิขอเป็นโลกเจ้านะมอยอมข้างดอกข้างนี้ดอกพ่อเอ้ยว่าลงไปเอาได้กระเดียกระดันต่อมาเขียนเกียรติ ว่าว่าเอ้ยเจ้าตายก่อนในเอาปีกับแขนเป็นกูรู้ตายล้นเสียแหวนกับซอยสองคนเฮาจังก่อยไปเอ่ยอจังก่อยไปเอญองอยู่เติมป้าดอกไม้กันเลี้ยน้องเจ้านัเปิดรอยอยู่เวนั้นหัว ห้ามน้องล้อคนไหลไปแต่ใจให้ล้ออายว่าแล้วกูรู้เจ้าก็เลยดาบมาคนโคก็เลยมอยละแมงโอ้ยไปอยู่บนสวรรค์พมานงนาตัวอามาตาคือลักเทบอกแปรเปลี่ยนนะ แต่ยังไงนั่นละนอะสันทายุ กลมตัวบ่ว่ากายที่งามงายปูขอตายเขียนไปจวงบ่เสื้อเคิมคุมตานตาบ่นั้นกะมาห่างไปสอนมาจวงจองลูกเพอเสื้อผูกคองตายหัวอยู่นะจวง เสียงจังกากระทวงตั้งและนางสุนเสียนเนนั่งตายข้าจวงอังระทวงเนาะเมื่อแตกตายสลัวเจียงกาเป็นมืนอนอนเต้าโอ้ย บ่ มีความติดปากก่วนแตากะข้างดอกวันโอ้เมื่อละหนู ว่าอุนว่าผัวเกนไทยลูกเกียนี่รอกคนกำรอกคำเวียสางตั้งกำรอกคำเวียนบัวน้ำมันดาแมวตัวเลี้ยงเลี้ยงกว่าคำเพียงติดเอือบใจ อ้ยหมดกะบ่อยใจเอ้ยกะบ่อยก่อนโยมอินบ่อยกอนโอ้ตาตาบาตาอ่อนกาที่ยาได้เจ้าบายแม่ด็กตายเป็นเทวดาเดียวเนื้อมปูนเจียมาเป็นเมี่ยกะก่อนนอนบ่หลับเมี่ยกะก่อนเนื้อ โอ้ยโอ้ยตลอมความเกียงจนปานดวงนอนอกน้อยตามเพิ่นว่าอยากกินเสียนเนี่ยก็เลยนอดไปหาดอกกันเลยเพิ่นว่าอยากกินตาเนี่ยก็เลยนอดไปก่อนเนี่ยบ่อยเคยคำก่อนนะทนเลยนอดเจ็บยาง โอ้ยเห็ดบาแม่แต่ละนะใส่กับแม่แต่ละนะอุ่นอ่างกะสร้างกระดามนั่นดอกมาลูกเธอ ำนานคือว่าจาบอกแม่ชี้ให้หวานเสเอาขัวลูกเออขัวนันดาบกขาดตายโอ้ยย้อนอยากไปววดการเนี้ยก้มตัวเบอร์ตัวก่อนดอกขวนก่อนดอกการเชื่อมเดละหนู เนี่ยนี่ซึ่งดุกสิ่งแน่เมื่อโลกตายจากเนี่ยตามที่เนี่ยบ่เนี่ยเมื่อโลกตายเนาะเมื่อตัวเราตัวนี้มาเหลือแฟนก็พอโอ้ยน้อยอดดวงใจมาใจดอกแม่แดงจะนอลาพดในเดลโน แม่นี่คิดอยากอาบน้ำเองเถสิไปดังซักเมื่อนี่นี่เพียงฝนตาผู้สิไปดังซักแม่สิว่าการตสเอ๋มันย้ำเศร้าดอกเอ๋คำเนาน่าจะได้ได็ก่อนคำยอดดวงใจของแม่เอ๋ยบอกเคยกอดกระตักเป็น ตัวนั้นเอ้ย เมื่อลูกปาสจากแวนลูกแก่แม่เรา้นดีนี่ก้งตายเป็นเสียแม่นมีวันปืนเล่นปืนเด็ดตาสบายเกิมเด็เจอเดีย ลมบาดาปาดเตียงสดผิวเปลี่ยนดับเป็นเวิ์เลละนว่าเอ้ยเกินมาหาแม่เกินยาป่าดอนดอกจากนะข้านคนดีเราเกินต่อแม่นเจ้าเรากระเพื่อมันดาใจกระโบ nàng ờ, cả múa cả mã tam trẻ ta lục ngọn mà khán còn nàng ตาปวงกันว่างไว้ความฝืนคืนโศกกาเหลือประมาณประมาเจตใจเจียวหัวเนี้ยน้ำเสือตาคนงามผู้เอ็นแดงโอ้ยเนี่ยแม่แกบอยู่อยากได้กะกูรู้กะคุณนางแม่บ่บ่อนตันใจเจ้าระกูเดียวแม่ chớ nói chớ bậy bàn con tí bàn bàn bày bàn mấy thiệt để nè tí đây làm như nàng ôi khi bị thuộc mi ta cầm chế bò quạt bò bò ăn chả bên tàn tàn tàn nàng เตือนเสือนเจ้าผู้นาดอกมนขาวเงี้ยวเจ้าผู้ผัวดอกดำเหลี่ยมนะตายแล้วต้นเสียมไปกระยานมาโพชิมนะนะเมื่อตายดับเป็นจีนหนีไปเป็นเพื่อนแล้วตนไก่เงินผู้ละขาวนอลูกแม่นอ นี่ละเนาะคนว่ากาสิตัวบ่อนด้วยกาสิล้วยกะเลยกาสิตัวผัดเลยโจมจออยกาสิงวยไปเลยเต่ากาสิได้ท้อนเต่าปัดหลุดลวงดอกลูกที่งามหวางเพื่อแต่ปัดตุกเหนือหวางเพื่อหาบาดได้ใจมินกิโลนาใจอใจเด ขึ้นดอกนกหมอแห้งตึกไปกำต่อทำไมเวทนาตัวกวดกระบมจนเสียลูกกว่านั้นเอ้ยบุญกว่าเมียบอกเคยจูบว่าให้คววมาจูบให้เาวตั้มตับเนื้อเทียนเอ้ งานบุญบ่เคยน้อยตีตีนไปปันใหม่ดอกขอมือเด้ละหนนี่มันข้ามาสันเตือผู้เป็นแม่ได้ลันพันฉันผู้เทศนาก่อนผู้แม่เก่งพรางกูควงแม่กว่าเรากว่าข้าบานที่พันจ้าไม่แบบยางจ้ามก็ความแล้วก็อ่างอย่าเอาเบี้ยงดับแบบเอ็นนาำ ฟังจากกันแบบเป้าเกียงไม่เรื่องนี้ทันหลังน้อผู้ฟังคนตำเน้อแลเชื่อเอาไปจาตานเนื้อการที่รู้ที่ดานาผู้พร้อมเป็นดอกก็เมาเขามาไปเจ้ายากันมาคกวางทางดอกกวางเส้นนะ เสียนเพิ่นได้กีต่าง ย่าได้คกดดอกไม้จ๋าโอ๊ตาตอนหลังก้วยก้อยกีไปรักตามตื้นงานอื้นจิดใจของเขานั่งนานนี้ตะวันสิไปในลูกเขามากกว่าคนใดนะัวาจงสามดอกเบื้องบางเนี่ยเป็นกลางดอกดูัวานาน ต้อไปกวางกะคือกวางละลวงอย่างติมขี้ฟ้ากะลีต้องเตะกุ้ยกวางกะเพียรทำนะเอาละนะเพียงเหี้ยจวบพ่อเดียสินนาเทียขวาฝ่าคุณฟ้ากะลีหรือท้องเกดีข้างวันไว้นาบ่ว่าไรสิลาเล 哥。